Hello, um, uh, itong episode na to ay tungkol sa napan- napanood ko kasi yung investigator episode uh, just today. And ang isang uh, palabas doon yung pasyenteng hindi nakapagbayad sa ospital and the hospital in turn uh, nagkaroon ng ano, ano ba tawag doon sa medical terms? Uh, involuntary imprisonment or false imprisonment ang tawag ano. When I do agree na illegal yon as a hospital na ikulong ang pasyente. Pero sa nangyayari sa Pilipinas kasi uh, ako I work in a private hospital ano and pinakita sa akin ng isang ng medical director yung mga kapal na mga folders ng mga promissory notes na hindi naman talaga nababayaran. Na ako rin nagwo-wonder eh. Uh, tama ba sa ospital na huwag pakawalan itong mga pasyente na to na hindi naman talaga nagbabayad o hindi makapagbayad? Okay? Uh, nangyari doon, sinabi ng Commission on Human Rights na pinagbabawal talaga sa isang ospital na i-imprison o ikulong ang pasyente hindi nagbabayad. Pero taking from the hospital's point of view na nagbabayad sila ng doktor, nagbabayad sila ng janitor for the maintenance, they buy medicines and uh, mga equipments like oxygen para sa pasyente. They pay the salary of the nurses. Um, dapat ba na, I mean, mag-promissory note tapos hindi naman babayaran. Tapos itong pasyente na to ay may gana pang magreklamo at idemanda ang hospital na to sa uh, DOH na binilanggo siya, no? Kung ganun lang din naman ang mangyayari, palagay ko marami na tayo, o ako, marami tayong mga siguro, ang mga tao ang gagawin, magpapa-hospital, hindi naman magbabayad. Dahil alam nila, ang Commission on Human Rights, ano, kakampi sa kanila at i-reprimand itong mga hospital na to. O kaya, eh, uh, hindi nila talaga magbayad dahil alam nila na kaya naman palang lumusot eh. No? So, ano na mangyayari? Uh, hospitals will close and uh, palagay ko, in the long run, ano, mawawalan ng ospital at ang lugi din nito, yung mga ating mga poor people, tayo, lugi din tayo dahil wala na tayong ospital na mapupuntahan. Ngayon, sinas- baka sabihin niyo na marami namang ospital dyan eh, kumikita sila ng malaki. No? Uh, paano na lang kung yung maging pattern nito na lahat na lang tayo hindi magbayad? dahil alam natin the Commission on Human Rights will be there tapos re- magrereklamo pa tayo para lang yun di ba so it will be chaotic and ang mangyayari imbis na ma masolusyonan na mabigyan ng healthcare and health uh, services ang bawat Pinoy ang mangyayari wala na lang magbibigay dahil ang alam nila in the long run wala din mangyayari pala sa hospital natin ngayon ang suggestion ko naman if ever na sabihin ng CHR na and the DOH and NBI and investigador na mali ang false imprisonment nga na tinatawag, bakit hindi na lang sila ang magbayad ng medical bills ng mga pasyente na to para natulungan nila yung pasyente at natulungan din nila ang hospital sa services na binigay nila doon sa pasyente na yon. Isang paraan yon, no? Kaysa sa magreklamo at magreklamo na hindi naman talaga nagbabayad. Kasi binigyan ng services eh. So you have to pay or barter the services or money na para masuplian ng services na yon. Pangalawa, If those patients na wala naman talagang kakayahan magbayad, hindi mo yan kasi ma-assess right in front na walang kakayahan magbayad unless na lang uh, he or she is wearing tattered clothes at ang unkempt siya. No? Uh, bakit hindi na lang kaya pumunta sila sa public hospitals? No? Tapos baka magreklamo pa sila na sa public hospital hindi sila naasikaso. Eh ba't ka pupunta ng private if you know na wala kang pambayad, di ba? So pumunta na lang sila sa public where they can uh, squeeze themselves dun sa dinabi-nabing bed na yon at ang gobyerno yung nagbabayad. So, walang reklamo mangyayari. Ano? Kasi uh, I've been to hospital at hindi naman kami at bawal kasi ang mamili ng isang pasyente, no. Bawal yung tatanggihan mo siya. Kunyari, uh, merong heart attack patient, tinatake sa puso. Tapos ang hospital na to uh, hindi in-entertain. And on the way to the other, other hospital, doon namatay. Bawal yun. Yung pinagbabawal. What the hospital can do, in our case, from my previous hospital work, from my previous hospital experience, we give them first aid, like immediate uh, aid, katulad ng pagbibigay ng oxygen, and also if the client is in pain, pagbibigay ng mga painkillers before they transfer them to the government hospital. Pero may mga pasyente talagang kahit walang pagbayad, nag insist na bigyan ng care ang pasyente. Tapos, pag nabigyan na ng care, maayos na ang pasyente, sila pa yung may gana magalit. Kaya ina in in a hospital point of view talagang maiinis ka eh. Kasi it's not only a business kasi, it's a business of caring, no? And oh, in a business, you need to profit kahit paano. Kasi aside from dividends from the stockholders, yung mga salary pa ng mga binibigyan mo pa ng trabaho, ng mga nurses, janitors, orderlies, doctors, binibigyan mo yan ng trabaho eh. Pag nagsara yan, di wala rin trabaho itong mga taong to. Dahil lang, siguro ang dahilan, eh, hindi pagbabayad ng mga pasyente dahil namihasa, dahil alam nilang may tatakbuhan sila na makakawala sila na hindi nagbabayad. Hindi ito sa pagmamata sa mga mahihirap, hindi. Kung ganito lang yan eh, kung wala kang pagbayad, pambayad, punta ka dun sa government hospital. Ganun lang. And what I know is, I think government hospitals also are asking for a fee no? Para mabuhay din ang hospital nila because without that fee dahil sa kakulangan ng budget ng uh, gobyerno natin para sa government hospitals, ma mauubos din ang serbisyo at magdeteriorate din ang service and the equipment of our government hospitals dahil kulang sa budget, hindi pa nagbabayad ng pasyente. Ang problema kasi sa atin, hindi tayo, eh, sabihin mo, oh, blame it to corruption, blame it to ganyan, blame it to ganyan. Puro lang tayo blame. Uh, why don't we blame ourselves in the process? Kasi, kunyari ako mahirap, nagpa, ano ako sa isang private at wala akong pambayad, there's no one to blame but you. Bakit ka pumasok doon? Pumunta ka na lang doon sa nagsisiksikang ospital na alam mo, uh, hindi sila tumatanggap ng bayad o libre ang serbisyo, di ba? kaysa sa ikaw yung maagrabyado in the long run, tapos ikaw pa yung may gana magalit na, uh, hey, may karapatan akong hindi magbayad. <laughs> Alam mo yun? Hindi pwede yun eh. And hindi ito sa uh, pagja-judge sa mga poor people eh. Dapat poor people also have the right judgment kung saan sila papasok. Kasi pangit yung pumasok kasi hindi mo kayang talikuran eh. Yun naman yun yung sa akin Katulad niyan, ako, ako hindi naman din ako mayaman, ano? Pero kung magpapa-hospital ako, hindi ako sa St. Luke's pupunta na kamahala ng ano doon, ang pagbabayad doon, ano? Pupunta ako doon lang sa kaya ko. Now, ito rin ang payo ko doon sa mga taong naghihikaos at hindi makapagbayad dito sa hospital, private hospitals nito. Bakit pumunta kayo doon sa mga kaya nyo lang puntahan? I know, mahirap hindi ito sa pagdi-discriminate at pag-segregate ano. Pero kung ano yung kaya mo, yun lang yung gawin mo. Huwag mo pilitin na ang hindi mo kaya tapos ikaw ang maagrabyado at ikaw ang magagalit dun sa other parties. Kasi you're blaming others niyan eh. Kayo, ano ba ang palagay niyo? Ah, para sa akin, ang false imprisonment is wrong. Pero kung ako yung may sakit, no? At alam ko naman wala akong kakayahan magbayad at hindi naman ganun kagrabe, life-threatening ang aking sakit like heart attack, stroke, or something like that. Hindi ako pupunta dun sa ano sa hospital na hindi ko kayang i-afford. Palagay nyo, uh, tama ba na pagtanggol ng Commission on Human Rights na mali ang ospital na to dahil hindi nagbayad ang pasyente at kinulong? or, or I mean, dapat bang i-advocate ito ng CHR? Dahil ang mangyayari niyan, gagawin lang pattern niyan ng mga tao na magpapa-hospital, reklamo sa investigador, papabdalang NBI, CHR, tapos bibigyan ng promissory note na hindi naman talaga babayaran. Kung hinahamon, kunyari, ano bang ebidensya mo dyan? Pumunta kayo sa hospital at eh, mag-request kayo kung gaano kakapal yung mga PNs nila doon or promissory notes na hindi nababayaran. Para patunayan nyo sa sarili nyo na totoong nangyayari ito. Okay? So, in any case, if you have reactions, violent reactions, or um, comments, just write it down in my blog. Thank you.